Ezabuli ya mushanju Enshara yokushaba okuhunga ababisha Waitu mukama ruhanga wange nimpungira aliwe Ndamuruza abambingire ondokole Patakunshanshamura nkentale kunkwesha obwo kundokora atakozire nomu waitu mukama ruhanga wange kandaba inekyo nkozire kemikono yange iraba ehenire kandaba mutayi wange murongoize ebibi handiki kunyaga omubisha wange busha busha ombisha na mbinge ankwate anjungirire omuitaka andambise echuju imuka mukama okwo okanigaire yemerera ondashanize ababisha bange abantamirwe sisi mukawai turuhanga wange onjune amazima nigoyenda enteeko yamahanga ekuzingoire obatwale osingire anketo yawe omuyiguru omukama niwe aramura amahanga bandamule waitu mukama nkokwo bugorogoki bwange buli namazima gange okwogali ababi bachweke kyonka ogumise abarungi iwe alenga amagezi n'emitima iwe ruhanga omugorogoki ruhanga niwe ngabo yange niwe akiza abagorogoki omumwoyo ruwangamura muzi obwamazima kandi anigara bulinkya ko muntu atechulize ruwanga arayora embandaye obutabwe yaburegire yabutekatekire ebikwatobye ebiri kutinisa yabitekatekire kutaishura emyambi otimuliro leba oko ababi batekereza ebibi ebibi nibyo bibaidwire omitima mara bagamba ebishuba omuntu alimirabanu ekina kiraikira ashuba abaniwe akigwam orwangorwe lumushubao ebyo aisabanu bibanibyo bimuita nsime mukama aruo bugorogo kibwe mpaisirize eibara lyo mukama lukira byona